Odložite dakle svaku zloću i svaku prijevaru i prijatvorenosti i zavisti i sva klevetanja. Kao tek novorođena dječica čeznite za duhovnim i čistim lijekom, da po njemu uzrastete za spasenje ako ste okusili da je dobar gospod. Pristupite ka njemu, kamenu živome, od ljudi do duše odbačenom, ali kod Boga izabranom, dragocjenom, te se sami kao živo kamenje ugrađujte u duhovnu kuću za sveto svećeništvo, da prinosite duhovne žrtve ugodne Bogu po Isusu Kristu, jer u pismu stoji Evo, postavljam na Sionu kamen ugaoni, izabran, dragocjen, i ko u njega vjeruje, zasigurno se neće postidjeti. Vama dakle koji vjerujete čast, a onima koji ne vjeruju kamen koji odbače graditelji taj postade glavni ugaonim kamenom i kamenom spoticanja i stijenom sablazni. Od njega se oni spotiču, neposlušnu riječ, zašto su i određeni. A vi ste rod izabrani, kraljevsko svećenstvo, sveti puk, narod zadobiven da razglatite silna dijela onoga koji vas pozva i stame u čudesno svoje svjetlo. Vi nekoć, ne narod, sada pak narod Boži, vi nemili, sada pak zamilovani. Ljubljeni, molim vas da se kao pridošljice i doseljenici klonite tjelesnih požeta koje volju protiv duše, neka vas življenje među paganima bude dobro da bi onome u čemu vas kleveću kao zločince promatrajući vaša dobra djela proslavili Boga i dan pohođenja Podređujte se svakoj ljudskoj ustanovi, radi gospoda, bilo kralju kao vrhovniku ili upraviteljima kao onima koji su od njega poslani da kažnjavaju zločince, a pohvale dobročinitelje. Jer ovo je Božja volja da čineći dobro ušutkate neznanje bezumnika. Kao slobodni ljudi, ali ne kao oni koji slobodu drže tek kao prekrivku zloče, nego kao sluge Božije. Poštujte svakoga bratstvo ljubite, Boga se bojte, kralja častite. Sluge budite podložni svojim gospodarima, sa svim poštovanjem, ne samo onima dobrim i blagima, nego i onima iskvarenima. Doista, to je milost ako se ko žalosti što poradi savjesti prema Bogu, nepravedno trpi. Jer kakva li slava ako za svoje griješenje podnosite udaranja, no ako dobro čineći trpite, pa podnosite, to je milost pred Bogom. Na to ste doista pozvani, jer je i Krist pretrplje za vas, ostaviš vam trag, da slijedite o njegovim stopama. On grijehe ne počini i ne nađe se prevare na ustima njegovim. On obasut pogrdama nije pogrdom uzvraćao, trpeći nije prijetio, nego je to prepuštao suncu pravednome. On koji grijehe naše ponese u svojem tijelu na drvo, da bismo mi, umrijevši grijesima, pravednosti zaživjeli. On čijom ste modricom izliječeni, jer bijaste kao ovce što lutaju, ali sada se obrati se ka pastiru i nadgledniku svojih duša.